Želimir Žilnik jedan je od najistaknutijih predstavnika jugoslavenskog crnog vala. Karijeru započinje dokumentarnim filmovima 60-ih. Želimire, u tadašnjem sustavu vi ste odlučili progovarati o marginalnim ljudima. Je li vas bilo strah? Ja i ta moja generacija, mi smo druga generacija koja ulazi u jednu kinematografiju koja već ima i ugled u svetu, a i jedan prostor slobodnog delovanja. Tako da ti moji kritički filmovi, oni su možda bili malo eksplicitniji, direktni ni pod utjecajem onoga što sam ja tada gledao 70 prve i druge godine, kada se cijela politička situacija u kompletnom kompleksu državnog socijalizma promenila posle okupacije Čehoslovačke. Jugoslavija tada nije bila na strani Sovjetskog saveza i drugih zemalja Varšavskog pakta, ali je bio veliki pritisak, veliki pritisak i Sovjetskog saveza i onda se formulisalo kao je u našim filmovima su se pokazale kako su oni rekli antisocijalističke tendencije i ne znam neoliberalizam i ovo i ono, pa su ti filmovi kritikovani nazvani crni, crni Ove reakcije reakcije histerične protiv naših filmova, oni samo pokazuju da ono što smo mi hteli, u što smo hteli da e, nekako bude fokusiran pogled javnosti, on se desio. Jesu li vas ikad cenzurirali? Kako da ne? Svi su ti filmovi ipak napravljeni, a oni su napravljeni čak kada su e, i recimo te produkcijone kompanije bile liberalne, one su morale da budu napravljene uz pomoć državnih laboratorija, pošto su laboratorije bile fabrike i tako da je. Postojala je cenzura u vidu tih takozvanih komisija za javno odobravanje filmova. Kad govorimo o marginalnosti nekad i danas, što je drugačije? Nema, nema e, velikih razlika. Ja bih samo rekao da, da broj marginala se drastično povećao. Danas je ono što se smatra elita ili ljudi koji mogu da, da, žive u nekom statusu srednjeg sloja i normalno taj sloj je manji, manje brojan nego pre 40-50 godina. Prosto pre 40-50 godina radni ljudi koji su radili po preuzećima, fabrikama, E, trgovima nama i tako dalje, on se mogao bi smatrati srednjim slojem u tom smislu da je e, ovaj, mogao da ima sopstveni stan, da dobije ili od države ili da ga izgradi kuću, da je decu mogu da šalje u školu, da je mogu da ide na godišnji odmor, da je mogu da kupi automobil. Danas je sloj ljudi koji mogu to da urade, ali bez opterećenja ogromnim kreditima i gotovo vezan lancima za banke, za ne znam ja, švajcarske franke i tako dalje, danas je taj slov mnogo manji. Jesu li žene danas emancipirane ili su samo postale jeftina radna snaga? Ima e, sigurno e, manji broj žena koji participira recimo u tim političkim ovaj, predstavništvama od, od parlamenta do tih gradskih skupština i tako da ja sjećam nekad smo imali te istaknute žene na, na raznim pozicijama, sad se tek jedna po jedna više pojavi kao manekenka. U Srbiji sad postoji predsjednica vlade ta koja je ostavljena tu praktično od Vučića i ona nema nikakvo iskustvo. S druge strane, rekao bih da i nema naročitu vlast predsjednice vlade ili je zapravo postavljenim mentorstvom Vučića. Kakva je situacija kod vas sa vašom predsjednicom, ja ne znam, ali ona mi više deluje kao manekenka nego zaista neki nosilac vlasti. Meni je najtragikomičnije što u socijalizmu je ta neprijateljska klasa, to su bili veliko posjednici buržuazije i vlasnici fabrika, a kao radnici su bili ti koji su osnaženi. Sad se situacija obrnula. Radnička klasa i radnici su postali ta neprijateljska klasa naših elita. Tragedija je što su oni mnogo brojniji. Rekli ste na tribini da elita kreira marginalne skupine, u biti da se odnosi prema njima kao šljamu, a da je u biti elita šljam. Da, da, ja, ja to, mislim, lako mogu i da dokažem. Ja neću da ja kažem kriminalci, to treba da kaže sud, ali da kažem šljam, to je jedan narodni izraz kako se narod prema toj eliti odnosi. Dolazi nam strašnije vrijeme? definitivno, pošto se dosta krećem po svetu, a i po ovom našem okruženju, ja vidim da je život e, došao sad u u takve faze da je to gotovo nadrealno. Naše elite umjesto da, da, da gledaju gdje će da budu na Forbesovoj listi bogatih, bolje da malo pogledaju istorijske fakte i čitanke i da se urazume. Rekao nam je Želimir želnik, jedan od velikana jugoslavenskog filma. Kada je napisana pjesma Ustani bane, onda vjerojatno hrvatska javnost nije pretpostavljala da će ustati vlasta Delimar i gola na konju projahati centrum Zagreba. To se dogodilo 2001. godine i tada vlasta dobiva nadimak Lady Godiva. Vlasta, dobro večer. Dobro večer. Smeta li vam taj nadimak? Pa nisam znala da <laughs> sam dobila taj nadimak, jer zapravo taj performans je u svom naslovu ima E, zapravo se performans zove Šetnja kao Lady Godiva. Znači, to je moj nadimak. Pa ostali ste zapamćeni u javnosti. Pa da, da, taj performans je onak jedan e, najupečatljiviji jer je onako jedan malo onako spektakularnog izgleda, pa vjerojatno zbog toga. Jel? Inače, taj performans je znači, nastao Izveden je 2001. a njegova ideja je bila još puno ranije, tamo 90-ih godina, međutim e, onda još nekako nije sazrijelo vrijeme. Naime, nijedna institucija nije htjela stajati za mene da mi olakša dobivanje dozvole za izvedbu performansa, iako se i 2001. isto nije desilo da me pokriva neka institucija, tako da sam na kraju odlučila performans izvesti sama. Performans je izveden bez dozvole. Jeste li imali podršku žena tijekom cijele karijere? Naravno da nisam imala podršku. U samom početku sam bila stigmatizirana stigmatizirana i marginalizirana svojim radom. Zanimljivo je da je ženski svijet me najviše napadao, a reakcije na Lady Godivi su dosta različite. Mnogi ljudi reagiraju negativno zato što ne znaju o čem se radi, a kad im se pojasni onda promijene mišljenje. Izabrali ste tijelo kao alat izražavanja, ali ste rekli da je ipak alat vašeg izražavanja bio poetski, a da su kritičari sve ostalo izmislili. Često puta kritika ili neki novinarčić, sad namjerno <laughs> kažem novinarčić, napiše dezinformaciju, a mnogi ljudi kad to pročitaju tu krivu sliku, onda se ta kriva slika dalje prenaša kao mala snježna gruda koja se pretvori u veliku lavinu. Kako se poetski izražava seksualnost žene? Pa evo, na moj način. <laughs> Kroz... Ko, koji je to vaš način? <laughs> Kroz moj performans, evo recimo ovaj zadnji performans. Ne? Evo, zadnji performans moram naglasiti da ste izvali odjeveni i to je jedini performans koji ste izveli odjeveni u karijeri, ako se ne varam Koji sam napravila namjerno odjevena jer e, nije mi bilo bitno da znači e, upravo sa tom mislim i sa tom rečenicom još budem i neodjevena, znači bilo je težište definitivno na toj misli, jel? znači pravo na orgazam iznad 60. Tim više što sam ja prešla 60. i baš me zanimalo gdje se sad ta spolnost, ta seksualnost nalazi nakon svih tih godina i u toj e, zrelije, odnosno starijoj dobi. Jel? Jesu li vas sad žene podržale? Pa mogu reći da e, sam iznenađena bila e, koliko se pogotovo ženski svijet poistovjetio sa tom mojom idejom, jer ja recimo stojim u izlogu, držim papir na kojem piše pravo na iznad 60 i mogu reći da sam fenomenalne e, reakcije vidjela na pogotovo ženskoj publici. Komuniciramo preko stakla, komuniciramo na način da, e, znači to je jedna neverbalna komunikacija koja se ostvaruje sa njihovim gestikulacijama, fotografiraju me, e, govore mi jer ja ne čujem, znači preko stakla, što mi govore, uglavnom nešto mi govore, smiju se, daju mi podršku i ja kažem da je to jedan od najprihvatljivijih performansa koje sam ikad napravila. Progovaraju li žene više o vlastitoj seksualnosti danas? Pa čini mi se da kao da je vrijeme vrijeme stalo. Čini mi se da se nisu stvari puno promijenile, unaprijedile, da su čak neke situacije i konzervativnije, nazadnije nego što je to bilo prije 40 godina, što me iznenađuje i baš bez graža. Ne? Znači, nema nekog velikog napretka. Što mislite o feminizmu danas? u Hrvatskoj? Feminizam je i tekako potreban, međutim ja sam uvijek odbijala se nazivati feministicom, iako sam možda najfeminističnija. Moj put ja je vlasta delimar i ne, ne zanima me da budem dio neke ove, udruge ili, ili neke organizacije. Svaka ideologija, pa tako i feminizam, ima nekih svojih isključivosti, recimo to se meni ne sviđa. Iskreno rečeno ne pratim baš previše što se događa na nekakvoj feminističkoj sceni u Hrvatskoj jer e, kad god pogledam što se događa čini mi se da se zapravo ne događa ništa.